الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد jana wakati kama huu tuli tulizitazama sifa za wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzisoma baadhi ya aya katika al-Qur'an al-Karim al quran al karim tulisoma mwanzoni mwa suratul baqara na pia tukasoma katika suratu al-imran jana tulizisoma au tuliziona sifa 12 alladhina yu'minuna bilghaibi ya kwanza ويقيمون salata ya pili ومما رزقناهم ينفقون يا تاتو ان الذين يؤمنون بما انزل اليك قران وما انزل من قبلك يا تانو na mwisho ya sita bil akhirati hum yuqinun katika suratu al-imran قول ياك الله وصارحوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء ونوتوا وكاتي وراها وكاتي ومتتيزو وكاتي وشدة وكاتي ومامو مزوري وجملة سفاق وأنزل كتوها والكاظمين الغيظ صفه ثانيه كزيه حسيره صفه والعافين عن الناس وسامحه وقت والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله المتقون wanapofanya makosa kwa kuwa ni wanadamu wanakosea basi wanajipamba na sifa ya kumtukuru Allah hiyo ni sifa ngapi ya nne dhakarullah sifa ya tano fastaghfaru lidhunubihim namuomba msamaha Allah madhambi yao ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون صفه سته hawaendelei na yale ambao walikuwa wakiyatenda katika makosa hali ya kuwa wanajua kuwa ni makosa unafahamu hii ni dhambi basi attaqi au almuttaqun hawaendelei na madhambi hizi ni sifa sita sawa sita na sita ngapi Musa mbili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 ala alqawlaini wa qawli zote mbili Allah tabarak wa taala akasema si wema kwa maana ukawa huo ndio wema tu kuelekea mashariki au magharibi walakin albirra lakini wema hasa ni man amana billah ni yule atakayemwamini Allah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabu wan nabiyyin kamwamini Allah kamwamini siku ya mwisho kamwamini malaika kamwamini alkitabu ambao yenyewe ni ina al kwa maana kamwamini vitabu kaiamini Qur'ani na vitabu vilivyotangulia na kaamini manabii hapa sifa ya kwanza ni sifa ya imani ambao hapa pamefanywa tafsiri zimechambuliwa zile arkanul iman man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin ngapi من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين تano haikutajwa qadar imetajwa sehemu nyingine kutimia nguzo ya sita kwa ujumla wema ni, ku, ni kuwa ni kuwa mu'min kaamini misingi ya imani wa ata almala ala hubbihi dhawi qurba sifa ya pili wema ni yule mtu ambaye atatoa mali zake ala hubbihi huku mali anazipenda hii ni sifa muhimu sana kwenye kutoa anayetoa huku ile mali aipenda ana thawabu nyingi katika hadithi ya bwana mtume sallam ametaja ni kutoa sadaka ukiwa na sifa tatu sahihun shahihun takhsha al-faqra. unatoa mali hali ya kuwa mzima sahihi so watoa kwa sababu wana waumwa sasa uwezi kuzitumia vizuri sukari imekukolea ndio waanza kutoa sadaka aa watoa hali ya kuwa sahihi una afya lakini shahihun wapenda ile mali zile mali wazipenda kwa maana una kazi nazo una haja nazo unaweza kufanya hili na lile na lile sasa kuna mtu mwingine atoa mtu ana bilioni mbili alafu atoa laki moja hela eh, yani kama vile hana kazi nazo unato si ndio akiwa mali shahihi yani shahihi wewe mwenyewe waitaka waitamani ndo ala hubbihi na hii imetajwa waitamuna at'ama ala hubbihi miskinan mpaka mwisho wa aya wanalisha kuwalisha watu chakula huku kile chakula wenyewe wakipenda so unatoa kwa sababu huna haja nacho ushajitosheleza huna mpango nacho ndio wawapa watu huku wakipenda huko walisha watu kwa waata almala ala hubbihi dhawi alqurba mtu akatoa mali yake ala hubbihi wakiwa anaipenda akawapa watu wa karibu dhawil qurba wanasema ahlul ilmi ni ndugu wa mume mwanaume ndugu zake kama kaka yako anahitajia dada yako familia yako watu wanahitajia ukawapa na sadaka ukampa mtu yoyote ni sadaka lakini mtume sallam anasema as-sadaqa unapoitoa kwa watu wa karibu ni thintani ni vitu viwili sadaqa wasilatul arham alafu unaunga ndugu unaunga udugu wako kwa sadaka ukitoa kwa ndugu zako wadamu na sabi yako wanahitajia ukawapa unapata mambo mawili unapata sadaka na huku unaunga ndugu zako silatul arhami inapatikana dawil qurba mtu akawapa watu wa karibu akawapa mayatima akawapa maskini akawapa waliokatikiwa na njia akawapa asailin wanaoomba kweli wana haja akawapa wa na akawapa wale watumwa ambao watumwa hao wameandikishiana na masayidi wao kujikomboa kampa ili akalipe atoke katika utumwa kwa ujumla hii ni sifa moja tu ya nini ya kutoa mali kwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa alitaja wale watu muhimu wa kuwapa watu wa karibu yako si jambo zuri sana ukatoa kumpa mtu wa mbali labda kuwe na asbabu za msingi lakini ukawaacha ndugu zako wa karibu ambao wanahitajia tumesema kuwe na sababu labda za msingi mabwana kwa sababu yule kweli si ndugu yangu lakini kwa kigezo moja mbili tatu yule nitampa yule huyu ndugu yangu atasubiri sikana siko sababu na siko nyingi kwamba yule ahitajia sana au yule pamoja ni maskini lakini ana moja mbili tatu kwa singoja nimpe yule lakini ni jambo zuri ukawapa sadaka ndugu zako wa karibu familia yako ambao wanahitajia wale ambao hawako chini yako kwenye kuwalisha usikose wachukua mzigo ampa mwanao alikuwa mwanao huyo wewe watakiwa umlisha au ampa mkeo yasema hivyo lakini kuwapa mayatima yatima ni yule aliyefiwa na baba wakati haja baleghe mdogo yatima akiwa ni maskini unaweza kwa yatima lakini ana mali atakuwa ni yatima tajiri ana haja ya kupewa yeye mwenyewe atakiwa atoe maskini na ukawapa maskini kwa ujumla ukawapa watu wenye kuomba ambao wana haja wafi riqabi wakati ule kuna watumwa wajua mtumwa huyu atakayejikomboa ukampa waqama salata wa ata zakat sifa ya tatu ni kusimamisha sala na kutoa zaka inaingia katika infaq lakini kutoa kwa wajibu والموفون بعهدهم إذا عاهدوا na wale wenye kutekeleza ahadi zao pale wanapoweka ahadi sifa ngapi hiyo ha nakwenda pamoja ngapi imani kutoa kusimamisha swala kutoa zake ingia kwenye kutoa kwa tuna tatu ya nne والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس sifa ya tano ni kusubiri wakati wa maradhi basani maradhi pato na maradhi ni mtihani wa Allah mwenye kumcha Allah wanasubiri ukifanya matibabu unafanya subra wadharra wakati wa matatizo mtu akapata matatizo lolote katika biashara zake akapata ajali akapata hivi adhara yoyote akamsibu wenye kumcha Allah na sifa ya kusubiri na mlango wa subra ni mlango na maelezo marefu lakini as ala ta'ati Allah subra ni katika kumtii Allah subra imegawanyika katika mgawanyo au vigawanyo vitatu as-sabr ala ta'ati Allah as an ma'asiyati Allah والsabra ala aqdari llahi almu'lima kusubiri katika kumtii Allah taa sio sawa na isiyokuwa taa yani taa ina taklifu ndani yake unaona kuswali kuswali sio sawa na kulala yani tarawehe tukiambiwa huyo anolala na alosimama nani kiwiliwili chake chapata raha alolala kwa kule kuswali tarawih unahitaji subra au si na hapa taswalishwa pia kidogo kinaweza ukaingia msikiti mwingine ukakata shauri mie tena natoka na visho na ukao na maneno mengi kijana aswalisha kama kaua hmm? na watu wana maneno magumu tena watu ndo wamechoka kwa hiyo kufanya ibada kunahitaji subra kuamka usiku sio jambo jepesi Tatajafa junubuhum 'anil جنوبهم yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. watu wema wanaacha vitanda namdhukuru Allah namuomba msamaha Allah yad'una rabbahum khawfan wa tama'a mimma razaqnahum sasa kuacha kitanda ukasimama usiku ni jambo linahitaji subra kusoma Qur'ani ukaipinda ukamaliza mashafu ndani ya siku tatu ndani ya wiki inahitaji subra sabru katika kutii na subra katika kuacha maasi kuyaacha maasi kunahitaji subra kuna watu mpaka leo hawajaacha riba sababu kule kuacha kuchukua riba kunahitaji subira kama ulishazoea waona tena mimi ndo nafilisika na hama mjini narudi kijijini kuacha kuzini kunahitaji subra sababu ndani yake kuna shahawa lazima ukaze nafsi uweze kuwa na wake wanne na ukazini mali na wakati hii mali si haki yako kuna watu hawajiwezi bwana mfikishie mtu basi haifiki kwa subra kuacha kumaasi Allah kuacha kumaasi Allah kunahitaji subra ukaze nafsi na watu hawawezi na wakati mwingine mtu atakiwa atibiwe ile nafsi yake psychology yake tazama yule kijana alokuja mbele ya bwana mtume sallallahu bwana mtume bwana mimi yote nimekuelewa lakini mimi niruhusu nizini yani kwenye zina nipe ruksa baadhi ya masahaba wakataka kumvamia mtume akaambia mwacheni akamwambia sogea hebu sogea mtume akamwambia hivi unaridhia mama yako aziniwe la ya rasulullah dada yako la ya rasulullah mtoto wako wa kike la ya rasulullah shangazi yako mama yako mdogo kila kiulizo sema la tunakambia kadhalika nasu la yarduna bi ummahatihim hivyo hivyo watu hawaridhii mama zao kuziniwa akamtajia wale alomuuliza akawaorodhesha anasema sahaba huyu mimi toka siku hiyo sikutamani tena zina kwa wale wanaosubiri wakati wa matatizo wa madhara wa hina albas na wakati wa vita kiwa katika jihadi mapambano ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun hao ndio waliosadiki wa kweli na hao ndio wenye kumcha Allah hapa tumepata sifa ya imani tumepata sifa ya kusimamisha swala tumepata sifa ya kutoa tumepata sifa ya kutekeleza ahadi unapoahidi na watu hawana ahadi ima ahadi pamoja na Allah au ahadi na watu lakini tumepata sifa vile vile ya kufanyaje ya subra kusubiri katika hali za taabu maadamu utakusubiri aya nyingine ni kauli yake Allah katika surati al-Imran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 adhabu ya mtu Allah akasema as-sabirina was-sadiqina wenye kusubiri sifa ya subra was-sadiqina na wakweli as-sidq ma'a Allah kweli pamoja na Allah was-sidq ma'a an-nas kweli pamoja na watu na watu wamejipamba na sifa ya urongo uongo pamoja na Allah pia mambo ya Allah pia adanganya si mkweli pamoja na Allah lakini si mkweli pamoja na watu wasabirina wasabiqina walqanitin alqunut huwa dawamu ala taa hafidhu ala salawati wasalati alwusta waqumu lillahi qanitin alqanitin wala wanaodumu katika taa ni wale wenye khushu'u unyenyekevu walmustaghfirin ikarudiwa tena jambo la kuomba msamaha والموفقين سيديو نيكوتو والمستغفرين ونيكوم مسامح بالاسحار وقت غان وسحر والمستغفرين بالاسحار قيد مهم سنه مفوق وقت وكوم مسامح ketika nyakati bora kabisa za kuomba msamaha ni wakati wa sahar watu wema ule wakati wa sahar na ule wakati wa kula damu na hubakia theluthi ya mwisho ya usiku wanaomba msamaha lakini watu wengi wasiokuwa na sifa hii ule ndio wakati wanakoroma wamekula mirungi kuanzia baada ya isha wanakula mirungi mpaka saa sita walaji mirungi usiwapo eh? wana ndo mida yao usiku shatoka isha anakula mirungi atafuta sehemu na PK zao na Big G na majani yao wanakula mpaka saa saba kwa akenda kulala ule wakati wa ashari yeye kwake ndio usingizi huko hapa au kuna wengine sio watu wa mirungi ni watu wa story tu na watu wamezoea tu baada ya isha atatia story huko mjini hapa mpaka saa sita azunguka bado endalala huyo sababu hiyo saa sita amuuliza wewe endalala kama una desturi we una unakwenda mpaka alfajiri ndio ukimaliza kuswali uenda lala sawa kiwako watu wapenda mazungumzo au story au wasikilize redio TV ana habari zote amalize akilala ni saa saba na nusu ukifika wakati wa sahar to huyo itaweza kuamka ngumu ndio maana katika sifa nzuri ni mtu kuacha mazungumzo baada ya isha haya yamekuja katika hadithi mtume alikuwa anachukia kulala kabla ya isha na mazungumzo baada ya baada ya isha baada ya isha umaliza harakati zako kapumzike kuwe na dharura na haja kuna mazungumzo fulani kuna kazi nazisimamia sawa lakini isiwe ni ada yako kuna watu ni watu wa mazungumzo ya usiku tena kuna wengine waona baada ya isha ndio watoka kwake ni mna wake nanyi, mtoa mnawake mna wake nyie. Yaani baada hicho ndio watoka nyumbani, tena mwingine atoka huku fulani akaeka begani tumbo wazi kashashinda. Ndio enda kwenye mazungumzo na vijiwe. Kwa hiyo watu wema wanamuomba msamaha Allah wakati wa sahar. Na hii ilikuwa ni sifa ya Abdullah ibn Umar. Alikuwa anaswali ukifika wakati wa sahara hafanyi ibada, anaomba msamaha, anaomba dua mpaka adhana wakati muhimu sana tunafanya majumuisho tumepata sifa ngapi sasa nani atanisaidia ule tulipata sifa kumi na mbili laisa albirra tumepata sifa ngapi sifa tano jumla kumi na ngapi mna saba na qul unabiukum huku tumepata sifa ngapi hapa sikuwa na wasaidizi hapa twaitikia tutingisha vichwa tu kuna kuomba msamaha dua kwa ujumla kukingwa na adhabu lakini wenye kusubiri wa kweli wenye kutoa na wenye kuomba msamaha wakati wa sahara kwa kuna mambo yanaingiliana tumeona sifa ya swala imerudiwa katika laysa albirra sifa ya kutoa ambayo imetajwa kule mwanzoni katika surati al-Baqara pia imerudiwa katika surati al-Imran pia imetajwa fi sarai wa dharra na huku pia imetajwa kwa ujumla kila mmoja anaweza kwenda kurejea aya hizi nimezisoma zipo katika sura mbili surati al-Baqara sura al-Imran unaweza ukarejea ukafanya majumuisho ya hizi sifa hizi ni sifa za wenye kumcha Allah sifa za wenye kumcha Allah umejipamba na sifa ya imani na imani jamani inasomwa watu wengi tunachukulia hii dini yani ize sana naona Allah alimleta Jibril mbele ya bwana mtume sallallahu katika sura ya binadamu na katika maswali aliyouliza kumza bwana mtume akhbirni anil iman imani inasomwa ikatajwa misingi sita ya imani mwisho wa hadithi innahu jibril atakum yuallimukum dinakum huyu ni jibril amekujieni nyinyi akufundisheni dini yenu dini yasomwa msikae sana maskani na kwenye biashara zenu mkaacha kusoma dini huwezi kuwa mu'min kama hujasoma imani imani yako itakuwa usoma sifa ya pili kuu ni kusimamisha swala mu'min na taqi lazima aswali sifa ya tatu tunaona ni kutoa katika hali zote sifa ya nne kubwa imetajwa katika hizi ni sifa ya kuomba msamaha kutaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala tumeiona sifa ya kuzuia hasira tumeona sifa ya kusamehe tumeona sifa ya subra tumeona sifa ya ukweli mtu atakiwa awe mkweli pamoja na Allah kweli kwenye mazungumzo kweli na wenzie katika miamala sawa sawa nadhani kwa ujumla kama itakuwa zimenipita nyingine lakini hizi ni sifa kuu tumezisoma tumezitaja katika aya ambazo tumezisoma na nyinginezo sifa ziko nyingi lakini ukistazama hizi sifa hizi zimegawanyika katika makundi matatu na sifa zinazofungamana na imani na akida ni lazima muislamu na mtu mwenye kumcha Allah imani yake na akida yake iwe sahihi kundi la pili ni sifa za ibadati mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala ana sifa ya kutenda ibada kama ibada ya sala ibada ya funga ibada ya haji ibada nyinginezo za kutoa lakini mwenye kumcha Allah pia anajipamba na sifa za akhlaq tabia kama tabia ya ukweli tabia ya kusamehe tabia ya kuvumilia subra tabia ya kuzuia hasira na nyinginezo katika tabia bora ambazo inawezekana katika aya hizi hazikutajwa lakini mwenye kumcha Allah tabarak wa taala e, anajipamba na sifa kuu tatu kuanzia imani ibada pamoja na akhlaq hivyo basi baada ya ramadhani kwa kuwa hili ndio lengo la kufaradhisha funga la'allakum tattaqun sisi sote kwa ujumla tutajitathmini ndani ya ramadhani ambao tunajipinda kweli tujipambe na hizi sifa tulizozitaja na nyinginezo katika sifa nzuri na baada ya ramadhani jitazame je wewe imani yako ni ya kweli hakika imani yako je unaswali je unaendelea kutoa je ni mtu unapofanya dhambi unaomba msamaha je ni mtu ambaye huendelei na madhambi jewe ni kweli jewe una subra unazuia hasira unasamehe watu unaunga ndugu zako kwa kuwapa mali au kuwapa sadaka hayo yote ukiona baada ya ramadhani uko nayo basi ile ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun aya hii itakuwa kwako imetahakka imesadiki aya hii vinginevyo ukaona baada ya ramadhani umerudi kwenye yale yale na tabia za kuchafu na huna wakati shughulika na dini Usijue ujue hizi ramadhani za kupita tu wewe umefunga manake umeondoa ile dhima kuna wakati unafanya ibada unaondoa ile dhima na hutakiwi tena ufanye hiyo ibada lakini ile ibada haina manufaa kama vile yule mtu anakwenda kwa arafa na mkahina na akamuuliza akamsadikisha amekuja katika riwa lam tuqbal lahu salatuhu 40 yawma hajaambua asiswali atatakiwa aswali vile vile lakini akiswali siku 40 swala yake haikubaliwi umeelewa mjaelewa yani atakiwa aswali na asiposali ataulizwa kwa nini hujaswali hizi siku 40 lakini pamoja na kwamba aswali lakini haitokubaliwa swala yake siku 40 kwa sababu kenda kwa kuhani tukuganga wa kienyeji kaulizia mambo biashara zimeyumba naona sielewi kichwa cha nyuma kila siku ah wewe umerogwa aniletee kadha wa kadha lam tukbal lahu salatu 40 yawma hadithi hii inatupa mafunzo kwa mtu anaweza kufanya ibada dhima ya kufanya ibada ikaondoka lakini ile athari ya ibada na malipo akawa hana kwa hilo lisije likatokea kwako kwa umefunga lakini athari ya funga na fadhila na faida yake na malengo ya funga yakawa hayakutokea kwako tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi ni katika wale wenye kufunga na itahakaki au yatahakaki malengo ya funga kwetu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa qiyamana برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب